walikuwa wakihesabu kuidiriki ramadhani ni neema kubwa sana lakini kwa yule atakayesimama katika haki yake kuipa haki yake Ramadhani na wema waliotangulia walikuwa wana hali mbalimbali katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kabla ya Ramadhan wanamuomba Allah tabaraka wa taala awafikishe Ramadhani na ndani ya Ramadhan wanamuomba Allah tabaraka wa taala awawafikishe kuyafanya matendo mema kanu yasaluna Allah tabaraka wa taala an yuwaffiqahum fil a'mali salihat ilikuwa ikiingia Ramadhan bado licha ya kwamba wanamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kuidiriki Ramadhani lakini bado wanamuomba Allah awawafikishe kufanya matendo mema kwa sababu kuidiriki Ramadhani si hoja daima tunasema idraku Ramadhan laysa bihujja kama vile warabu wanasema laysa almuhim kaifa tumsiku bilqalam almuhimu madha sataktubu bihi kushika kalamu tu hivi si hoja hata huo umeweka hapa kwenye mfuko wako thamani kalamu yenye thamani kiasi gani si hoja lakini almuhimu madha sataktubu bihi ilichokuwa muhimu wa ile kalamu ni kitu gani ambacho utakachoandikia mahesabu yako, mikataba yako, hapo kalamu inapata umuhimu. Kadhalik, kuidiriki Ramadhani si hoja, wengi wanaidiriki. Wangapi katika shabab vijana wameidiriki Ramadhan lakini hawafungi? Wangapi vijana wameidiriki Ramadhan bado wanacheza kamari? Wangapi vijana wanidiriki Ramadhani bado wanakunywa pombe? tena hatuzungumzie makufar ni vijana wa Kiislamu kwa hiyo kuidiriki Ramadhani si hoja lakini hoja ni vipi sisi tumefaidika na Ramadhani na ndio maana hadithi ya Abi Huraira inda Tirmidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa Ramadhani alikuwa akitoa tanbihat uzindusho kuwafahamisha waumini kwamba jamani ye eh, tupo katika masiku adhimu mno yunadi munadin ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alshar aqsir kila siku analingania mlinganiaji katika ramadhani ewe mwenye kuitaka khairi ichukue hiyo khairi ya baghi alkhair aqbil waya baghi ya shar aqsir ewe mwenye kuitaka kheri katika ramadhani ichukue hiyo kheri mpaka sasa hivi umesoma kiasi gani katika Qur'an mpaka sasa hivi umetumia kiasi gani mali yako katika kuwasaidia mafakiri na maskini ambao waliopo katika jamaa zako na jirani zako mpaka sasa hivi umeshawafuturisha watu wangapi mpaka sasa hivi umefanya khairi kiasi gani ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alshar aqsir na ewe mwenye kuitaka ramadhani shari ndani ya ramadhani achana nayo hiyo عباد الله يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب Imamu Shaukani anasema imeitwa Ramadhan kwa sababu Ramadhani inaunguza madhambi ai yuharriquha bil a'mali salihah yani madhambi yanaunguzwa kwa kufanya matendo mema ndani ya Ramadhani kwa nini waislamu tusihesabu Ramadhani ni fursa kubwa tukakithirisha katika khairat fa innal a'mali tudha'af matendo ya wajawema katika Ramadhani yanaongezwa ziada na ziada. Rakaa mbili unazoziswali Ramadhani ni tofauti na rakaa mbili unazoziswali nje ya Ramadhani. Sadaka unayotoa katika Ramadhani ni tofauti na sadaka unayotoa nje ya Ramadhani. Wema wowote unaoufanya kuwafanyia ihsani wazazi wawili na mambo mbalimbali ya khairat na ndiyo maana mtume na daraja yake kubwa alikuwa ni asra'u fil khairat akiharakia mno katika kheri bali mtume sifa yake alikuwa ni mkarimu lakini ramadhani ikizi, ikifika ukarimu wake unazidi ziada na ziada bali imekuja katika riwaya karihil mursala yani kama vile upepo ule wenye kuvuma huyo sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ni ni afdalul khalq inda Allah ala al-itlaq mbora wa viumbe mbele ya Allah tabarak wa taala kwa hiyo imeitwa ramadhan liannahu yarmidhu dhunuba kwa sababu ramadhani inaunguza madhambi yuharriquha bil a'mal as-salihat madhambi yanaunguzwa kwa matendo mema kila ile amali unayoifanya Allah tabaraka wa taala anakunyanyua daraja na daraja ndiyo mtume katika awal ramadhan pia akasema katika hiyo hadithi ya Abu Huraira walillahi utaqau minan nar dhalika kulla layla Allah tabaraka wa taala anawaepusha watu na moto katika kila usiku wa Ramadhan yani huu usiku wa Ramadhan kuna watu wanaepushwa na moto Allahumma ja'alna minhum tunamwomba Allah ajalie sisi kuwa miongoni mwao kwa sababu ya zile kheri tunazozifanya ndio maana tukasema ndugu zangu kuidiriki ramadhani si hoja je sisi tunafaidika na ramadhani je tunahesabu kuidiriki ramadhani ni kheri kubwa je mpaka sasa hivi tumefanya jitihada kiasi gani ndugu zangu tusigururike na hii dunia lazima tupunguze mambo yetu ya kidunia katika miezi hii walillahi alhamdu umepambana miezi kumi na moja katika harakati zako tupunguze mambo yetu ya kidunia ndugu zangu tujipinde katika kheri jihisabu kwamba wewe huu unaambiwa ni shahrul Qur'an mwezi wa Qur'an umesoma Qur'ani kiasi gani mwezi ambao waislamu tunatakikana tum, tukithirishe katika kumtubia Allah tabaraka wa taala يقول الإمام حسن البصري كما ilivyokuja katika Zuhud الدنيا ثلاثة أيام الإمام حسن البصري رحمة الله عليه أنا سيما دنيا نسيكو تاتو أما الأمس فقد ذهب بما فيه أما yale mambo ya jana yamekwisha kwenda zake kama jana wewe ulikosa tarawih basi hautoipata tena kama jana wewe ulikosa kusoma Qur'an hautoipata tena kama jana ilikupita salat al-fajr جماعا hautoipata tena kwa hiyo amma al-ams faqad dhahaba bima fihi ama mambo ya jana yamekwisha kwenda zake kisha Imam al-Hasan akasema wa amma ghadan fala'allaka la tudrikuhu amma kesho huenda usidiriki وكم ظن إنسان أنه سيكسب غدا وكان مكسبه خسرانا Mara ngapi watu wanadhani kwamba kesho nitafanya hivi, kesho nitasafiri, kesho nitapata mali mpya, kesho nitafanya hivi, lakini machumo yako yote yakawa ya hasara. Bali hiyo kesho yawezekana wewe hujafikia hayo uliyoyatarajia. Watu wanajiandaa kukuosha kisha kukuzika, kwa sababu hakuna anayejua mambo ya kesho wama ya'lamu al-ghaiba illa Allah hakuna yoyote anayejua ghaib si nani wala si makuhani wala wapiga ramli wanaowadanganya watu anakutabiria miaka kumi ijayo utapata faida katika biashara anakutazamia nyota kadhabun dajjalun wanamaliza mali ya watu bure na wale baadhi ya ndugu zetu ambao hawana tauhid si watu wa ilmu kwa hiyo wanamaliza mali zao nyingi kwa hiyo imamu Hassan al-Basri akasema siku ya pili wa amma ghadan fala'allaka la tudrikuhu amma kesho huenda usidiriki wa amma liyawm falak fa'amalu fihi ama leo ni siku yako basi ifanyie kazi ama leo sasa ni siku yako wewe ifanyie kazi kama bado haujajipinda katika kusoma Qur'an basi anza kusoma Qur'an tunaona ule ule ukasi wa mwezi unapoondoka وقد صدق الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا ni nani ambaye aliyemkweli zaidi katika mazungumzo kuliko Allah tabaraka wa taala aliposema ayyaman ma'dudat Ramadhani ni masiku machache yenye kuhesabika kwa hiyo hadhihi fursatun adhimatun fil haya tuhesabu kwamba kuidiriki Ramadhani ni fursa kubwa sana katika maisha yetu bali tujalie, huenda hii ndiyo ikawa Ramadhani ya mwisho. Ndio Muislamu atakiwa afanye hivyo, na wema waliotangulia walikuwa wapo katika hali hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ikiingia Ramadhan hawaache hivi hivi. Anasema al-Allamatu al-Fawzan, kanu yasaluna Allah tabaraka wa taala an yuwaffiqahum fi al-a'mali as-salihat, wakimuomba Allah awawafikishe kufanya matendo mema lakini ikimalizika ramadhan wanamuomba Allah tabaraka wa taala awakubalie kwa hiyo hali tatu kabla ya ramadhan wanamuomba Allah awawezeshe waidiriki ndani ya ramadhan wanamuomba Allah tabaraka wa taala awawafikishe na baada ya ramadhan wanamuomba Allah tabaraka wa taala awakubalie amali zao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu katika imani waislamu lazima tutumie fursa adhima kama vile wafanyabiashara wanaelewa fursa za biashara zao anajua msimu huu wakulima wameuza mazao yao inabidi nijaze mali nyingi kadhalik wale wakulima wanaelewa msimu huu mvua zinanyesha kwa hiyo inabidi niandae mashamba kadhalika waumini wanaelewa misimu ya kheri na ndiyo maana ukisoma salaf na ramadhan satara ajaban ujabu utaona maajabu jinsi gani walivyokuwa wakijipinda mno katika kutumia fursa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na si kwamba hawakuwepo wafanyabiashara walikuwepo wafanyabiashara wakubwa miongoni mwao kina Uthman bin Affan kina Abdurrahman bin Auf lakini wakiutumia vizuri masiku ya Ramadhani lakini sio kwamba kulikuwa hakuna watu ambao fukara walikuwepo wengi bali walikuwepo ahlus sufa qaumun min almu'minina fuqara ni kundi la waumini ambao walikuwa ni mafakiri mno hawana chochote kabisa bali mtume akasaliwaambia mal faqara akhsha alaykum mimi sikuhofieni ufakiri katika riwaya ya abi ubaida inni la akhsha alaykum al alfaqra mimi sikuhofieni ufakiri walakin akhsha alaykum an tubsata min ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum ninachowahofieni ni pale Allah atakapokukunjulieni dunia nyinyi mkaikimbilia mkaishindania usiku na mchana kama hivi leo waislamu wa leo na ndugu zetu mbalimbali wamekuwa wapo mbio na dunia yao hata mtu kupoteza ibada kuacha kuswali salatul fajr jamaan kupoteza swala za jamaa mtu yupo mbio na dunia yake wallahi siku na mchana ibada kwake haina nafasi yani ni sehemu ya pili wacha nimalize mambo yangu kwanza alafu ningepata fursa ndo nitaswali au wengineo ndio ile ikishafika jioni sasa ndio unakuta anaswali swala zote zile anaswali dhuhuri al-asr maghrib yani ni kama mchezo fulani Mtume sallallahu alaihi wasallama anawaambia mimi sikuhofieni ufakiri lakini ninachokuhofieni pale Allah atakapokukunjulieni dunia mkaishindania mkaikimbilia kama walivyoishindania waliokuwa kabla yenu mkaangamia kama ulivyoangamia ndugu zangu katika iman ad-dunya saa faj'alaha taa Ali ibn Abi Talib anasema hii dunia hii ni kama lisaa moja tu kwa hiyo jaalia taa ndani yake kumtii Allah tabaraka wa taala ndiyo maana wale wema walioelewa uzito wa Ramadhani walifikia kusema maneno makubwa sana alimamu Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi alikuwa akimuapa Allah anasema wallahi tallahi law qila li ahli al-qubur tamannaw latamannaw yawman min ramadana ninamuapa Allah anasema laiti watu wa makaburini wangeambiwa mnatamani nini nyinyi wangesema yawman min ramadhana tuipate siku moja tu katika ramadhani siku moja kwa nini akichukulia ile hutuba ya kwanza ya mwanzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira inda Tirmidhi kwamba walillahi utaqa'u minan nar dhalika kulla layla Allah anawaepusha watu na moto katika kila usiku wa Ramadhani kwa hiyo wao kama wangeambiwa mnatamani nini katika ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki wangesema siku moja katika Ramadhani. Mimi na wewe leo tuna siku kumi na nne tumefanya nini? Na tunaelewa Ramadhani ni ghanima, fursa katika uhai. Sadaka unayotoa ina kheri kubwa, tofauti na masiku mengineyo. Rakaa mbili unazoziswali kadhalika kuwafanyia wema wazazi kuwafanyia wema majirani mafakiri na, wa, na watu mbalimbali ni kheri kubwa ndugu zangu katika imani lazima tubadilike kwa kuwa lengo la masiku haya ndugu zangu ni yale yale aliyosema Allah tabaraka wa taala kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun kwamba mmefaradhishwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu lengo lipi la'allakum tattaqun ili mpate kuwa wacha Mungu kumcha Allah tabaraka wa taala tupate ahadi ambazo alizotuahidi Allah tabaraka wa taala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun yogopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwake Allah tabaraka wa taala kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma kila nafsi italipwa kile ilichokichuma na wao hawatadhulumiwa Allah tabaraka wa taala hamdhulumu mja wake ndugu zangu katika imani Ramadhani ni fursa kubwa katika ibada katika qira'atul Qur'an fadhila za Qur'ani maarufu ladaikum daima zinaelezwa toka Ramadhani imeanza shahrul Qur'an shahrul Qur'an huu ni mwezi wa Qur'ani jamani tusome Qur'an shahru tarawih ni mwezi wa tarawih tuswali tarawih zile ambazo zinazoswaliwa katika vituo kama hivi misikiti ya sunna tarawih hali ya istirah kupumzika na unaswali kwa utulivu nyuma ya wasomaji wa Qur'ani wazuri kwa hiyo hii ni fursa kiasi kwamba sisi waislamu tuna bahati kubwa sana umma huu ambao Allah tabaraka wa taala kwanza umri wetu ni mfupi sana lakini ndani yake kuna khasais nyingi za umma huu na kuna khasais Ramadhan huu umma a'maru ummati ma baina 60 wa 70 mtume anasema umri wa wa umma wangu ni kama miaka 60 na 70 na wachache wao ambao wanaokwenda zaidi ya hapo leo mtu akifikisha miaka mia na kumi watu wote wanashangaa kwa maana hiyo jiulize mimi na wewe mpaka sasa hivi tuna umri kiasi gani kwa hiyo ukichukulia hata mtu tu akifikisha miaka 40 na tukichukulia umri wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye amefariki na miaka 63 na umri upo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala mtu anaweza akafikisha 80 akafikisha 40 akafikisha kumi bali kuna watoto anazaliwa leo na anafariki leo kwa hiyo tukichukulia kwamba maneno ya Rasul alayhi salatu wasalam umma wangu ni miaka kama sitini na sabiini kwa maana hiyo hata kama umefikisha 40 tu yani unahesabu mabaqiya min umrik aqallu biqalilin fima mada yani kama vile wewe kilichobakia katika umri wako ni muda mfupi sana kichukua ile nas ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa leo hii mtu miaka 60 ndo anaingia rasmi katika dunia bado anakula mirungi bado anavuta sigara bado anafanya fahisha wal billah bado hajajipinda katika ibada kisawasawa yani bado mata ghafla ya ikhwata mpaka lini tutaendelea kuwa katika ghafla ajiba liman nasiya almaut wa huwa yara man yamut ndo anasema msemaji kwamba mimi namshangaa sana yule ambaye anayesahau kifo hali ya kuwa kila siku anaona watu wana wanakufa ni jambo la ajabu kabisa kwa maana hiyo tusighururike, tusidanganyike katika hizi afya tulizokuwa nazo. Tusidanganyike katika nafasi ambazo tulizokuwa nazo. Umauti hauna muda bwana. Hauna wakati, hauna umri, hauna sehemu. Yaatika baghtatan wa antum la tash'urun. Ikifika wakati tu utaondoka wala hoja si siha al-Imam Shafi'i katika maneno yake maarufu anasema wa kam min sahihin asha min ghairi illa wa kam min saqimi asha hina min ad-dahr eh wangapi mtu sahih lakini ame, mtu ana afya njema amekufa bila sababu fulani tulikuwa naye hapa tumeswali naye tarawehe leo amefariki naam wakati umefika lakini wa kam min saqimin wangapi katika wagonjwa asha hina min ad-dahr ameishi muda mrefu hata pengine yule anayemuuguza yeye ndo anafanyaje anaondoka kwa hiyo lazima tujiulize